Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. 8. veljače 1587. godine u ranim jutarnjim satima Mary Stewart, kćerka jedinica škotskog kralja Jamesa V, nekadašnja kraljica Škotske, supruga francuskog kralja François II, a nakon njegove smrti i supruga Henrya Stuarta, Earla od Darnleya, uzela je pribor za pisanje i počela pisati pismo kralju Francuske Andriju III. Mary je već 18 godina zatvorenica u Engleskoj. Dala ju je zatvoriti njezina rođaka, kraljica Engleske Elizabeta. Mary je oduvijek bila problem svojoj rođakinji, ali kada je 1586. otkrivena katolička urota u kojoj Elizabeta trebala biti ubijena, a na englesko prijestolje doveden katolički vladar, engleska protestantska kraljica odlučila je da se mora riješiti svoje rođake. Dok je Mary živa za engleske katolike koji su željeli promjenu na prijestolju i za europske katoličke sile, Mary će biti važna osoba. Bivša škotska kraljica, škotsko prijestolje izgubila je 1567. Znala je što joj se sprema. Nakon pisanja pisma francuskom kralju napisala je i oporuku. Kasnije tog jutra, 8. veljače 1587. odvedena je u veliku dvoranu dvorca Fotheringhay, gdje se okupilo oko 300 ljudi i gdje je podignuto gubilište presvučeno crnom tkaninom. Krvniku su trebala dva udarca sjekirom da odrubi njezinu glavu. Deset dana nakon što je vijest o Merinom pogubljenju stigla u Madrid, španjolski kralj Filip II. naložio je da se po europskom dijelu njegovog kraljevstva pošalju zapovjedi da se pripremi armada za napad na Englesku. Filipov tajnik Don Juan de Idiquaez tu je zapovjed ovako obrazložio Alfonsu Perezu de Guzmanu, vojvodi od Medine Sidonije kralj je prosudio da je engleska prijetnja tako velika da više obrambene mjere nisu dovoljne. Ona nas obvezuje da zapalimo njihovu kuću. Na medalji koja je 1583. godine iskovala španjolska kruna pisale su ove riječi non suficit orbis. Svijet nije dovoljan. Španjolski kralj Filip II. vladao je golemim područjem. Nakon smrti portugalskog kralja Sebastijana I. on je anektirao Portugal i sve njegove kolonije. I tako je Španjolska postala kraljevina koja se, kako je to napisao povjesničar Jeffrey Parker, protezala od Madrida kroz Meksiko, Manilu, Makao, Malaku, Indiju, Mozambik i Angolu pa sve opet do Madrida. Španjolska kruna dobro je pripremila invaziju. Claire Jackson u knjizi Vražija zemlja, Engleska pod opsadom 1588. 1688. piše. Godine 1588. španjolski isusovac Pedro de Ribadeneira inzistirao je da je pogubljenje Meri dalo tako ogavan i tako ekstreman primjer okrutnosti kakav nikad nije bio viđen ni među barbarima, nevjernicima ili luđacima. Ribadeneirina crkvena povijest šizme kraljevina Engleske istodobno je objavljena u šest gradova kojima su vladali Habsburgovci, Madridu, Valenciji, Saragosi, Barceloni, Antwerpenu i Lisabonu i upozorila je čitatelje da ne može biti sigurnosti ili temelja krunama, žezlima ili teritorijima ako pomazana kraljica Škotske i Francuske bude pogubljena od ruke krvnica u Londonu. Razbješnjen heretičkim i svetogradnim dimenzijama Merinog pogubljenja, on je zatražio od španjolskih snaga da dodijele odgovarajuću kaznu i odrube glavu ženi koja je zapovjedila odrubljivanje glave kraljici Škotske i Francuske, zato što je bila katolkinja. Pod Elizabetom Engleska je bila gnjezdo otrovnica, jazbina lopova, jarak i septička jama otrovnih i pogubnih isparenja. Filipu nije bilo teško opravdati odluku da je vrijeme da se napadne Engleska. U tome mu je pomogla činjenica da je još 1570. papa Pio V bulom ekskomunicirao Elizabetu i sve njezine podanike odriješio obveze da se pridržavaju njezinih naredbi i zakona. Kralj kojemu svijet nije bio dovoljan opremio je veliku armadu. Za njezinog zapovjednika odredio je vojvodu od Medine Sidonije. Claire Jackson piše. Krajem svibnja 1588. golema španjolska flota isplovila je iz Lisabona. Imala je više od 130 brodova, 7000 mornara, 17.000 vojnika i oko 13.000 službenika. Ali prisiljen skloniti se pred olujama u Lakorunji, Luci u Galiciji, očaj Medine Sidonije bio je sve veći. Sredinom lipnja pisao je Filipu da ako se njegova armada usporedi sa španjolskim snagama okupljenima za napad na Portugal 1580. ona je zapravo vrlo slaba čući da mi možemo napasti zemlju tako veliku s tako malim snagama kakve su sada naše, Medina Sidonija savjetovao je Filipu da utanači časne uvjete s neprijateljem. Kralj nije poslušao svog zapovjednika. Filip se četiri puta ženio, drugi put za Mary Tudor, prvu kraljicu Engleske znanu i kao krvava Mary zbog njezinog progona protestanata. Sve do Maryne smrti 1558. on je zajedno s njom bio i vladar Engleske. Za vrijeme boravka u Engleskoj Filip je sakupio pozamašnu literaturu o pomorskim invazijama na tu zemlju, počevši od invazije Vilijama osvajača 1066. Nakon što je 1558. Mary na prijestolju zamijenila njezin njezina protestantska polusestra Elizabeth, Filip se i dalje zanimao za engleska posla. Uništenje Engleske imalo je i strateško opravdanje. Engleski kapetani i gusari, predvođeni Francisom Drakeom, počeli su sve odvažnije putovati po svijetu i samo je bilo pitanje vremena kada će biti dovedena u pitanje španjolska pomorska nadmoć. Kraljica Elizabeta znala je što se sprema. Claire Jackson piše. Smatra se da je u travnju 1586. Sir Anthony Standen, engleski agent na dvoru velikog vojvode od Toskane koji je operirao pod imenom Pompeo Pellegrini, bio taj koji je dao Elizabetinim ministrima kopiju nacrta strategije invazije, koju je napisao Markizo Santa Cruza, i to samo nekoliko tjedana nakon što je ona predložena Filipu. S tajnim kopijama koje su poslane u Pariz, Rim, Veneciju i Urbino, plan je predviđao kolosalnu pomorsku invaziju s oko 260 brodova koji bi pratili vojsku od 60 tisuća vojnika koja bi se iskrcala u Irskoj, gdje bi engleska vlast bila zbačena prije nego što bi se krenulo na Britaniju, ako Elizabet ne pristane na uvjete mira. Prve glasine da se španjolska armada sprema na napad počele su po Engleskoj kružiti već u prosincu 1587. Govorilo se da je na čelu armade sam Antikrist ili neki njegov agent. Glasine o nadolazećoj armadi pale su na plodno tlo već postojećih strahova i proročanstava. Aloizius Martinić u biografiji Tomasa Hobbesa piše. Više od jednog stoljeća učeni ljudi predviđali su da će 1588. biti klimaktična. Filip Melanchthon, teolog Martina Lutera, odredio je 1518. kao godinu početka završnog doba, koje će završiti nakon 70 godina. Navodno je to bio isti broj godina kao i babilonsko sužanjstvo. Proračuni koji su označavali 1588. kao strašnu godinu u svjetskoj povijesti temeljili su se na brojkama koje su davale knjige o otkrivenju i Danielu i koje je potvrđiva odlomak iz knjige o izaji. Neka od proročanstava zapisao je Francis Bacon u svom eseju o proročanstvima. Što ako je 1588. bila početak kraja svijeta? Knjiga otkrivenja rekla je da će žene s djetetom posebno teško patiti. Među onima koje su uplašile glasine o dolasku strašne španjolske armade i početku smaka svijeta, bila je žena čije ime bilo Alice Ilijen i koja je bila oženjena za vikara po imenu Thomas Hobbes. Strah od invazije i smaka svijeta dosegnuo je tolike razmjere da je kod trudne Alice Ilijen negdje između 4 i 6 ujutro u selu Westport smještenom nedaleko od Malsburya na veliki petak 5. travnja 1588. izazvao prijevremeni porođaj. Tada je rođeno dijete koje će dobiti ime po ocu, Thomas. On će postati jedan od najutjecajnijih filozofa svog doba. Okolnosti njegovog rođenja ostavit će na njega veliki trag. U biografiji Tomasa Hobbesa Aloysius Martinić piše Njegovo traumatično rođenje ostavilo je traga na Hopsu sve do kraja njegova života. On je smatrao da su okolnosti njegova rođenja objasnile, kako kaže, moju mržnju prema neprijateljima moje zemlje. U svojoj autobiografiji u stihovima napisanoj 84 godine kasnije on je napisao jer glasi na krenu posvuda kroz naše gradove da flota donosi zadnji dan naše nacije. I u tom trenutku moja majka bila ispunjena takvim strahom da je rodila dvojke, mene i zajedno sa mnom strah. Španjolsku armadu razbiće nevrijeme engleska flota kojom su zapovjedali Lord Admiral Howard i Francis Drake. Ali strah od invazije koji je Alice Lien natjerao na prijevremeni porod Tomasa Hobbesa obilježit će za cijeli život. Kako je to napisao, strah je bio njegov brat blizanac. U 89 godina dugom životu Thomas Hobbes, rođen u sjeni straha od invazije i smaka svijeta, preživjet će građanski rat u Engleskoj, zbog kojeg će 11 godina biti u izgnanstvu. Strah od rata, nereda, bezvlašća, gubljenja života ostavila velikog traga na njemu i njegovoj filozofiji. Za Hobbesa sigurnost koju nudi jaka država i vladar vrijedni su žrtvovanja osobne slobode bez sigurnosti, Hobbes je ovako opisao ljudski život u svom ključnom dijelu Leviatan. U takvom stanju nema mjesta ljudskoj radinosti jer njezini plodovi su nesigurni. Dosljedno tome nema ni obrade zemlje, ni plovidbe, niti korištenja prekomorske robe. Nema ni udobne gradnje, oruđa za pokretanje ili premještanje onoga što zahtjeva puno udružene snage, ni znanja o površini zemlje, računanja vremena, vještina, slova, društva, a što je najgore od svega, vlada samo neprestani strah i pogibelj od nasilne smrti. Ljudski život je usamljenički, siromašan, prljav, težak i kratak. Hobbes u ljudskoj prirodi nalazi tri načelna uzroka sukoba, natjecanje, nepovjerenje i slavu. Ljudi mogu ostvariti nešto od toga što žele korištenje moći, koju on dijeli na prirodnu, izraženu sposobnost tijela ili duha ili instrumentalnu poput bogatstva, ugleda, prijatelja. Jedini način da se obuzdaju ljudi koji koriste moć kako bi ostvarili svoje interese jest kada se moći najvećeg broja ljudi ujedine slaganjem u jednoj osobi koja sama koristi njihove moći ovisno o svojoj volji. To je moć države, vladara. Da ljudski život ne bi bio prljav, težak i kratak, ljudi daju svoju slobodu, koja je sloboda korištenja moći, kako bi stvorili državu u kojoj jedino vladar ima pravo korištenja moći. Thomas Hobbes nije bio jedini filozof koji je pokušao definirati što je to moć i kako ona funkcionira. Za Hobbesa bogatstvo je moć jer ono pribavlja prijatelje i sluge – Ugled je moć, jer one kojima treba zaštita tjera na pristajanje. Dobar uspjeh je moć, jer donosi ugled po mudrosti i osobitoj sreći, što ljude navodi da ili da ga se boje, ili da se puzdavaju u njega. Ali što je zapravo moć, teško je definirati. Ona je tu oko nas, neizbježna je u politici, ali i u osobnim odnosima. A opet, tako je neuhvatljiva i teško ju je definirati. U sljedeće dvije povijesti četvrtkom govorit ćemo o tom važnom, ali teško uhvatljivom pojmu. Naš sugovornik, profesor dr. Žarko Puhovski. Postoji neka vrst opisne, možda ne definicija, ali recimo opisne formulacije, neke vrste konglomerata, koji kaže da je moć sposobnost nametanja volje, interesa, želje relevantnoj okolini, u najšurem smislu riječi. Tu se implicira prije svega to da je moć element komunikacije s okolinom, drugo da je moć element komunikacije sa ne baš prijateljskom okolinom, ako moram nametati na ovaj ili onaj način. I treće da onda naravno se otvara široki dijepazon modaliteta na koji moć funkcionira. U grubom bi se pregledu moglo reći da je moć neka vrst sile teže političkog života. I kao što mi za silu težu danas zapravo ne znamo sasvim točno o čemu je riječ i ljudi stalno brkaju težinu, masu i tako dalje upravo zbog toga. Ne samo neuki u fizici, nego i među fizičarama postoje neki problemi još od Njudna do suvremene fizike. Znamo da je sila teža ono što određuje naš život. Da je ona veoma često neugodna, mogu pasti, na primjer, spotaknuti se, ali da letimo zahvaljujući korištenju sile teže. S onim dinamičkim elementima preko krila i tako dalje. Prema tomu, moć je nešto slično. Ona je konstitutivni element političkog života. Dodao bih pomalo zlobno, posebice tamo gdje se to ne priznaje. Naime, gdje se tvrdi da sve ide dogovorno, da nema spora i tako dalje. Čim neko kaže spora nema ili svi smo istog mišljenja, odmah treba biti e, jako oprezan. I u tom pogledu moć se odnosi prema otporu, koji možete objektivan, subjektivan i tako dalje, i najčešće prema nečem što bi bila protumoć. I tog se već vidi da mi uvodimo u igru subjekt. Kad ja govorim o protumoć, znači ja sam subjekt, moja je moć, već na drugoj strani protumoć. Ovaj drugi naravno sebe smatra nositeljem moći, a mene recimo nositeljem protumoći. I onda se pojavlja formula, o još uvijek jednostavno primitivna, u kojoj moć funkcionira kao nadmoć. U hokeju, ko to prati hokej na ledu, postoji formula power play. Power play nastaje kad jedna momčad ima igrača više. Dakle, moć postoji kad imamo 5 naprama 4. Kad imamo 5 naprama 5, onda nema moći, jer nema nadmoć. Dakle, moć funkcionira eliminirajući slabeći drugu stranu ili koristeći njezinu slabost da bi se pokazala kao nadmoć. S treće strane, se moć može opet okolišno opisivati tako rekuć susjednim pojmovima kao što je vlast, a to je u osnovi institucionalizirana ili ustanovljena moć, dakle moć koja već ima schemu po kojoj funkcionira, obrace po kojima funkcionira. S druge strane, utjecaj koji se obično razumije kao u užem smislu riječi komunikacijsko djelovanje na nekog moćnika, dakle neko mi je dao svoje uho, je bila stara formula, dakle on ima uho vladara. Utjecaj dakle znači da sam posredno moćan. U trećoj knjizi dijela rasprave o prvoj dekadi Tita Livija Nikola Machiavelli raspravlja koliko je mudro hiniti ludilo. Primjer o kojem piše je Lucije Junije Brut, koji je poveo pobunu protiv zadnjeg rimskog kralja Tarkvinija Oholog i uspostavio republiku. Brut je bio na glasu, kako to piše Tit Livije, kao ne baš pametan čovjek i tamo je reputacija donijela zaštitu od kralja, koji je pažljivo promatrao sve one koji su mu mogli biti prijetnja. Hinjenje ludosti i gluposti Brutu je dobro došlo Za Machiavellija otvoreno djelovanje je poželjno, ali samo ako su okolnosti povoljne. Ako to nisu, onda i nečasna sredstva, prevara, pretvaranje, laž dopušteni su kako bi se postigao cilj. U svom vladaru Machiavelli će potvrditi koristi varke, manipulacije. Iako je varanje u svakoj prilici odvratno, vrijedno je hvale i slave kad se vodi rat, a pohvalu zasluži i onaj tko varanjem pobjedi u ratu, kao i onaj tko pobjedi snagom. O tome tako misle i životopisci velikih ljudi, koji hvale Hanibala i ostale što su se takvim postupcima proslavili. Budući da ima mnogo primjera, neću ni jedan iznositi. Kazat ću samo to da slavnim ne smatram ono varanje kojim kršiš zadanu riječ i sklopljene sporazume, jer, kao što smo raspravljali, na taj način možeš kad što steći državu i kraljevstvo, ali slavu nikada. Govori međutim o varanju neprijatelja s kojim te ništa ne obvezuje. Makeveli 61. poglavlje svog vladara naslovljeno domovinu treba braniti i neslavno i slavno, glavno je da se obrani, završava riječima da Francuzi ne podnose kada netko kaže to je sramotno za kralja, jer kažu da njihov kralj ne može podnijeti sramotu u bilo kojoj svojoj odluci. Što će kralj raditi, samo je njegova, kraljeva stvar. Pola tisućeća kasnije jedan drugi francuski vladar, kojeg su nazivali republikanski monarh, predsjednik Francuske Charles de Gaulle, priznao je da je manipulacija sastavni dio državničkog umjeća. Julian Jackson u biografiji Charles de Gaulle piše. Nekoliko tjedana nakon De povratka na vlast, Robert Biron, njegov ministar s liberalnim pogledima na situaciju u Alžiru, napisao je u svoj dnevnik što De Gaulle misli o alžirskom poslu. Izazivam svakog od sadašnjih ministara da pokušaju dati konačan odgovor. 14 mjeseci kasnije nije bio ništa pametniji. Gdje nas to vodi ovaj princ dvoličnosti? Godinu dana kasnije tajna je još bila tu. Ako se još i nadam, razumijem sve manje i manje. U svojoj knjizi Oštrica mača de Gaulle je iznio ideju da vođe trebaju upotrijebiti tajnovitost i varku kako bi postigli svoje ciljeve. Čini se da se nigdje nije čvršće toga držao nego u svom pristupu Alžiru nakon 1958. Ili je istina to da on nije imao kontrolu nad događajima, da je ono što se činilo kao dvoličnost i proračunatost zapravo oklijevanje i improvizacija. U svojim memoarima De Gaulle je tvrdio da je stalno bio konzistentan. Smatrao sam da nije bilo drugog rješenja nego da Alžir ima pravo odlučiti o svojoj sudbini. To je bila moja strategija. Što se tiče taktike, morao sam se kretati u etapama i pažljivo, bez mijenjanja cilja. Morao sam manevrirati sve do trenutka kada je konačno dobra stvar zasjala kroz maglu. U stvarnosti nitko nije stvorio više magle od De Gaulle. I konačno imamo silu. Sila jest nešto čime se moć koristi. Moć u pravilu funkcionira politička moć na dva moguća načina, u stotine tisuća valjda varijanti, ili silom ili manipulacijom. Manipulacijom tako da ljude, opet u užem smislu reći komunikacijom, dakle govorom, pismom i tako dalje, navedete da nešto čine što inače ne bi činili, što možda najčešće nije u njihovom interesu. A sila naprosto funkcionira kao prijetnja povredom. Postoje klasično pitanje bismo li imali, gledano sociobiologijski, doista sliku o moralnim načelima i pravnim načelima, da nismo fizički ranjivi, da ne postoji taj izvorni, predsvjesni, ako hoćete životinski, strah od kazne. I onda će se tim strahom, a ako treba i doista realnošću sile, naravno sila najčešće funkcionira kao prijetnja silom. Nuklearno oružje je najbolji primjer. Kako je to Klauzec fino rekao, sila je sjena objekta. Dakle, mi od sjene ne znam koliko visoko udaljeno visoko e, mjesto izvora svjetla, pa ne znam da li se radi o malom objektu koji dobije dugu sjenku ili obrnuto velikom, visokom ili širokom objektu čija je sjenka skraćena zato što recimo sunce blizu podneva i tako dalje. Sila dakle funkcionira kao prijetnja ili kad kada kao realna aktualna sila. Za svako ko ima moć je naravno ekonomičniji u političkom smislu riječi koristiti manipulaciju. Manipulacija pak znači u stanovitom smislu riječi ukidanje autonomije političkih objekata, jer kod uvjeravanja imamo pokušaj da se argumentacijom promijeni nečija volja, nečije stajalište, da vas uvjerim da ste u kriju. Kod manipulacije se stvara privid da je vaše stajalište ostalo nepromijenjeno, ali ja sam nekim zaobilaznim načinom postigao reducirajući vašu autonomiju, prijevarom jednostavno rečeno ili trikom nekim, da vas navedem da prihvatite stajalište koje zapravo ne odgovara vašem izvornom stajalištu ili vašem izvornom interesu. To su tehnike koje se stoljećima razvijaju, i koje funkcioniraju u onom najabstraktnijem smislu, u slijedu nečega što se nalazi već kod Aristotela u četvrtoj e, glavi politike, kad se govori o tomu da polazeći od analogije ljudskog i političkog tijela, u svakom tijelu postoji samo jedna duša, ta duša centrira, usredišćuje tijelo, pa onda postoji to što zove pars principans, dakle taj najvažniji dio, nosivi dio, i u ljudskom tijelu, dakle duša, i u političkom tijelu, to je dakle vladar. To je kasnije, tisućljećima kasnije, onda stoljećima dugo, korišteno argumentaciji trebali crkvena i takozvana svjetovna vlast biti u odnosu ravnopravnosti ili slično, onda su ovi aristotelijanci uglavnom koristili argument da treba biti samo jedna vlast i sve drugo zapravo dovodi do onog što bi Hobbes nazvao behemota, to znači slaba država, država u raspadanju, pa se u ime čvrstoće ili kako bi se danas popularno reklo stabilnosti inzistira na jednoj vlasti. John Emerick Acton, njegova je titula bila prvi barun od Actona, britanski povjesničar, rođen 1834. u Napolju, tada Napoljskom kraljevstvu. Šesti godine on bio zastupnik liberalne stranke u britanskom parlamentu, kasnije savjetnik svog prijatelja, dugogodišnjeg britanskog liberalnog premijera Williama Gladstona. Acton se dopisivao sa nadbiskupom Mendelom Creightonom iz Anglikanske crkve. Tema dopisivanja bila je kako povjesničari trebaju prosuđivati prošlost. Creighton je prigovarao zbog onoga što je smatrao modernom tendencijom da se prekritično govori o osobama koje su imale vlast. Acton je u pismu Creightonu iznio suprotan stav. Sve osobe na vlasti treba prosuđivati prema univerzalnim moralnim standardima. Ne mogu prihvatiti vaše pravilo da mi moramo suditi o papi i kralju na drugačiji način od drugih ljudi, s povoljnom pretpostavkom da oni ne mogu učiniti nešto krivo. Ako postoji i jedna pretpostavka, onda je ona baš obratna kada su u pitanju nositelji moći, koja se uvećava što se moć uvećava. Moć je sklona kvarenju, apsolutna moć kvari apsolutno. Veliki ljudi skoro su uvijek loši ljudi. Lord Acton je u svom pismu koristi riječ power. Na engleskom ona znači moć, ali i vlast. Moć i vlast nerazdvojni su. I moć ima još jedno svojstvo. Ne trpi razriđivanje, dijeljenje, konkurenciju. Moć je često takozvana zero sum game ili igra sa zbrojem nula. U igri moći, ako jedan igrač dobiva, drugi nužno gubi. Sad kad je umrla široko plakana engleska kraljica, moglo se vidjeti, što mnogi ljudi zapravo nisu znali, da je engleska formalno teokracija. Dakle, da je engleska kraljica ili kraljica ujedno i vrhovni poglavar Church of England, dakle anglikanske crkve, upravo zato da bi se spriječilo to, to dvojstvo, da bi se spriječio raspad. A to je uvijek paranoja svih vladara, kao neku vrst ironične napomene, samo upozoravam na to da recimo Velika država kao što je Kina je odlukom svog vodstva u svim varijantama uvijek ponovno odlučila da će čitava Kina biti jedna vremenska zona. Jer su smatrali da čim počne nekako dijeljenje, pa makar i po vremenskim zonama, to je korak diobi države, a to onda može značiti diobu na raznim drugim razinama i može značiti rat i tako dalje i tako dalje. Vraća se onaj hopsovski model ako propadne država, ma kako tvrda bila, ma kako čvrsta bila, ma kako, ako hoćemo tako, okrutna bila, ona je manje zlo od prirodnog stanja da svako svakoga može ugroziti. Zašto? I sad se vraćam na početak, jer u prirodnom stanju svi imamo u načelu jednaku moć. Najslabiji među nama može ubiti najjačeg među nama dok je ovaj spava ili otrovom ili ne znam kako sve ne. Dakle, ja nemam zaštite. Ja moram biti neprestano na oprezu i tu važe ovo načelo svako svakome vuk ili neprijatelj, iako ovo vuk možda malo <laughs> pretjeran, ali e, ljudi su se pokazali gorima od ali to je bila naravno parabola koja je korištena. I iz tog neprijateljstva se izlazi tako da pristanemo da odustajemo od dijela svoje moći, a to znači od svoje slobode da koristimo moć. Sloboda je razumljena ne bez dobrog razloga, kao sloboda korištenja moći. Dakle, ja sam slobodan najjednostavnoj frazi, kad mogu činiti ono što hoću. Od toga odustajem, prihvaćam načela pravne e, norme i kazne koje dati slijede koje će mi država nametnuti, ali mi se jamči sigurnost. I tu je e, završna točka ovog, kako e, mi se čini, važnog uvodnog dijela, da postoji stalno međuodnos, rekli bi stari majstori, dijalektika, moći i sigurnosti. Klačna formulacija Napoleonova je bila s bajonetama možete sve, samo ne možete sjediti na njima. Dakle, vi moć, možete koristiti moć za podjarmite čitav svijet, ali onda opet trebaju bajonete da biste bili u miru. Godine 88. prije Krista Lucije Kornelije Sula je kao rimski konzul otišao u Grčku kako bi preuzeo vodstvo rata s ponskim kraljem Mitridadom. Kada se pet godina kasnije vratio u Italiju kao vojskovođa ovjenčan slavom pobjednika protiv jednog od najopasnijih neprijatelja Rima, on je nosio titulu neprijatelja Rima, njegova je kuća bila uništena, svi zakoni koje je donio kao konzul poništeni, a obitelj prijatelji i vođe njegove stranke optimata bili su ili u izgnanstvu, većina s njime. Dok je on bio u ratu s Mitridadom, stranka populara, predvođena prvo Gajem Marijom, onda i Cinom, preuzela je vlast u Rimu. Kada se 83. Sula sa legijama vratio s istoka, počela je osveta. Kako se Sula osvetio u gradu Antemnu, nakon što je u zadnjoj odlučnoj bici pobjedio pristalice Marija i Cine, opisuje Plutarh u Sulinom životopisu. Kad je dakle Sula to doznao, kao i da je najveći dio neprijatelja uništen, dođe u svitanje u Antemnu i kada je tri tisuće stanovnika grada poslalo k njemu izaslanstvo, zatraživši milost, obeća da će im podijeliti sigurnost ako prije nego dođu k njemu učine kakvo zlo njegovim preostalim neprijateljima. Povjerovavši, oni napadoše ostale žitelje grada i mnogi od ovih bili su sasječeni jedni od drugih. Unatoč tome, sakupivši preživjele s jedne i druge strane na broj oko šest tisuća u cirku, sazove senat u hram Belone i istovremeno je sam započinjao govoriti u Senatu, a oni kojima je to bilo stavljeno u zadatak započinjali su sjeći onih šest tisuća. Kako su krici tolikog mnoštva koje su klali na malenu prostoru dopirali da kako u hram i senatori bili preneraženi, Sulejm nepomućenog mira i spokojna izraza, kao što je upravo govorio, naradi neka slušaju njegove riječi, a neka ne pridaju važnost onome što se zbiva vani. To samo nekolicina zločinaca na njegov nalog prima pouku. Godine 82. prije Krista Sulu je Senat proglasio za diktatora i to je imenovanje bilo posebno. Po prvi puta u rimskoj povijesti magistratura diktatora nije bila ograničena na šest mjeseci. Nakon što je velikim zakonodavnim promjenama preoblikovao Rim, vratio moć Senatu, manju moć pučkih tribuna, povećao broj sudova te donio niz zakona koji su građanima dali zaštitu od sudskih i izvršnih magistrata, Sula je učinio nešto nevjerojatno dobrovoljno se odrekao vlasti i otišao živjeti kao građanin na svoje imanje. Kako to Plutarh piše, Sula se vrzmao forumom kao običan građanin, izlažući slobodno svoju osobu svima koji ga žele pozvati na račun. Sula se formalno odrekao vlasti, ali nitko ga se nije usudio napasti. Moć je i dalje bila u Sulu, iako se on odrekao vlasti. To je ono što se zove auktoritas. dakle svi smo jednaki po potestas, recimo po moći, ali ja nisam samo prvi među jednakima koji daje riječ, dakle predsjedavajući nešto slično. Ja sam onaj koji je vas ovamo doveo, koji je vas učinio time što ste. Ja sam dakle ono što se u engleskoj tradiciji zove kingmaker. Ko je jači od kralja, jači je kingmaker, onaj koji je kralja učinio kraljem. I zato se obično smatra da će kralj kad dođe na vlast ubiti kingmakera, da više nema nad sobom svog patrona, recimo tako. Ili uzmem drugi primjer, u staroj akademskoj tradiciji, a akademski život je koliko god bio slobodan, zapravo ponašao neke odnose moći izvana, još od Parijskog univerziteta nadalje, vladala načelo po kojem ja, kad sam profesor, mogu sve svoje kolege zvati po tituli koji su imali kad sam ja postao profesor. Dakle, neko postaje profesor kao ja nakon nekog vremena, ali je bio asistent dok sam još ja bio profesor. I time se naglašava moj autoritet. Ja njega mogu zvati kolega po toj tradiciji, on mene ne smije, jer sam ja stari profesor, kao što ni ja nekog svojeg starijeg ne mogu, ne znam, takozvanog doktor Fatera, čovjeka koji mi je bio u dodjeli doktorata aktivan i tako dalje. Prema tomu, hoće se na određen način petrificirati jednom dane odnose moći. Vi ste bili, što se kaže, kod nas mali otkužene, možete biti sad što god hoćete, ali neko će znate, ali on je bio moj mali otkužen, kad sam ja bio to i to, on još bio ne znam šta, vidi ga sad. To se s vremenom zapravo izgubilo ili postalo doista teško održavati. S druge strane, vi imate autoritet koji se pokazuje u tomu da se miješaju razine. Ja se recimo sjećam početaka demokracije kod nas, kad je jedan ugledni e, funkcionar, potpredsjednik vlade tada, bio ono u javnoj diskusiji sa profesorom Pusićem, čiji je asistent godinama bio. I bili su na različitim pozicijama, profesor Pusić je bio mnogo bliži socijaldemokratskoj oporbi. I vidjelo se da on, koliko god su tada bili ljudi iz HDZ-ove, tako da kažemo, ekipe, svjesni svoje moći. On je samo rekao, kao što je rekao profesor, možda treba uzeti u obzir i druge argumente i tako dalje, jer naprosto koliko god on bio superioran, nadmoćan to svom već tada umirovljenom profesoru, mu je ostao taj refleks mog profesora. Ponavljam koji je veoma često u akademskim krugovima bio i stroži nego li bilo gdje osim u vojsci, gdje isto to načelo važilo. I zato smo imali probleme sa autoritetom jer se on s jedne strane zadržava, vi ne možete političkom odlukom ukinuti nekom autoritet, i zadržava se uz osobu. I otac i djed Marka Antonija imali su isto ime. Otac je zbog vojne službe na Kreti dobio nadimak Kretski, djed je bio na glasu kao sjajni govornik kojeg je čak Ciceron pamtio. Nakon raspuštene mladosti Marko Antonije istakao se kao konjanički zapovjednik pod Aulom Gabinijem u pohodima na Judeju i Egipat. Nakon toga pridružio se Gaju Juliju Cezaru i stekao ime kao vješti zapovjednik u ratovima u Galiji. Kada je počeo građanski rat između Cezara i Pompaja Velikog, Antonije je zapovjedao lijevim Cezarovim krilom u odlučujućoj bici kod Farsale, a onda ga je Cezar odredio za zapovjednika konjaništva, svog najbližeg suradnika nakon što je on postao diktator. Kada je 44. godine prije Krista Cezar ubijen, Antonije je postao vođa onih koji su željeli osvetiti Cezarovu smrt kao upravitelj Galije i Makedonije poveo legije protiv Cezarovih ubojica i porazio ih u bici kod Mutine u Grčkoj. Nakon te pobjede Antonije je bio jedan od najmoćnijih ljudi u Rimu. Nije bilo drugih moćnika koji su mu mogli naškoditi. Ali njemu je smetalo nešto drugo. Plutarh u njegovom životopisu piše. čestim je i razumnim građanima bio inače, kako veli Ciceron, neprihvatljiv zbog svoga života, da pače mrzili su ga, jer su im se gadila njegova pijančevanja u nevrijeme, njegovo skandalozno rasipanje novca, bucaranje sa ženskama, spavanje preko dana, besiljna pijana tumaranja, noćna bančenja, odlasi u kazališta i prisustvovanje vjenčanjima glumaca i lakrdijaša. Pripovijeda se da je barem jednom ugošćen na svadbi glumca Hipije i pošto je pio svu noć, potom rano izjutra kad ga je narod pozvao na forum, izašavši pretrpan jelom, stao povraćati u togu koju mu je podmetnuo jedan od prijatelja. Naravno da Marko Antonije nije bio prvi koji je živio takvim životom u Rimu. Plutarh za Sulu piše da je inače bio energičan i odveć mrk, ali kada bi sjeo za stol, s njime se više ništa nije moglo ozbiljno raspraviti. Sula je uživao u bančenju s glumcima, plesačima i kitarašicama ali Suli se nitko nije usudio ništa reći. A Marko Antonije je imao Marka Tulija Cicerona, briljantnog govornika koji je govorničku vještinu izbrusio između ostalog braneći ljude na sudovima, koji je smatrao da je Cezarov pobočnik prijetnja za Rim. I Ciceron je imao britak jezik. Kada ga je, na primjer, Metal Nepot htio poniziti pitanjem tko ti je otac, Ciceron mu je odgovorio, u tvom slučaju tvoja je majka odgovor na to pitanje učinila prilično teškim. Ciceron je protiv Marka Antonija održao 14 gorljivih govora, Filipika, punih britkih i podrugljivih napada. Ovaj to nije zaboravio. Kada je s Oktavijanom i Lepidom sklopio drugi triumvirat, trojac je sastavio popis ljudi koji su se mogli ubiti. Marko Antonije odabrao je svoju žrtvu. Poslao je centuriona Herenija i vojničkog tribuna Popilija da ubiju Cicerona. Popilija je Cicero nekada branio zbog optužbe za ubojstvo. Dvojac je ubio Cicerona, a onda je Antonije nastavio s osvetom. Plutarh u Antonijevom životopisu piše. Kada su glave judovi doneseni u Rim, Antonije naredi da se glave i ruke izlože kod brodskih kljunova na govornici, prizor od kojeg je Rimljane obuzela jeza, jer su držali da gledaju ne na lice Ciceronovo, nego sliku Antonijeve duše. Protiv autoriteta, budući ima tu privilegiju skraćene, ubrzane e, argumentacije, ne mora sve argumentirati netko tko ima autoritet, zapravo funkcionira jedino sprdnje. Imate glasovito mjesto krležine polemike s Bazalom, gdje Krleža baš ne stoji naročito dobro po argumentima. Ali u jednom trenutku on počne sprdnju s time da kaže da Bazala kao pravi idealist hoda kazališnim trgom, jede viršlu i mast mu kapa na frak. Dakle, idealizam ga nije očuvao od, od masne, masne fleke, što bi se reklo. Što je nepojmljivo primitivan argument. Ali je nekako ušlo svima <laughs> u glavu da gospodin Prosok inače se ovako znao nositi tradicionalistički tako dalje, oblačiti tradicionalistički, hoda trgom i, i fleke mu nastaje zbog kapanja neke kobasice, od čega već kao argument vidite morate uzeti materijalnu obzir. Postoje puno bolji argumenti, naravno, koji je Krleža iznosio i koji je Krleža znao, <laughs> ali nisu stavili toliko traga, jer Bazalin autoritet se nije mogao, kao autoritet e, velikog lokalnog filozofa u tom trenutku, potkopati drugče nego, tako da kažem, podmetanjem nogu, odnosno za frkancijom, s To je recimo nešto što je u teškim trenucima 90-ih kod nas radio Feral tribun, sprdajući se sa onima koji su bili neupitni nositelji moći i koji su imali pravo da imaju pravo po tomu što su imali većinsku podršku, tom nije bilo spora. Dakle, vi niste mogli reći da Tuđman nema pravo, budući se ga je nedvojbeno podržavala velika većina stanovništva Hrvatske, ali smo mogli raditi viceve s njegovim ponašanjem, pa izgledom i tako dalje, da biste malo olakšali pritisak koji je on zapravo nametao svima, a naročito onima koji su bili, tako da kažemo, na drugoj strani. Postoji poslovica iz srednjeg vijeka koja glasi Ira principis mors est. Kraljev bijes je smrt. Onaj tko razluti kralja može očekivati da će to platiti glavom. Henry II. engleski kralj iz dinastije Plantagenet koji je vladao Engleskom od 1154. do smrti 1189. bio je vladar čiji je bijes mogao stajati glave. Godine 1162. Thomas Becket postao je nadbiskup od Canterburya. Do tada se on iskazao kao izvrstan kancelar Henrya II. Uredio je financije kraljevine, popravio londonski tower, opremio i obskrbio nekoliko vojski s kojima je Henry ratovao u Francuskoj. U 34 godine svoje vladavine taj kralj Engleske, koji inače nije govorio engleski, proveo je samo 14 godina u svojoj kraljevini. Kada je Beckett postao nadbiskup Canterburya, počeli su sukobi između vladara i nadbiskupa. Peter Ackroyd u prvom tomu svoje povijesti Engleske piše – Čim je postao nadbiskup 1162. on se sukobio s kraljem. Odbio je dopustiti da šerifi canterbury šalju novac u kraljevsku riznicu. Onda se suprotstavio kraljevoj odluci da crkveni ljudi proglašeni krivima na crkvenim sudovima budu predani sekularnim vlastima da ih se kazni. Nemate, rekao je vlast, da zapovjedate biskupima, ali baš je to bilo ono što je kralj želio. Henry II. htio imati ono što su imali normanski kraljevi Engleske od William osvajača nadalje pravo da zabrane papi uplitanje u engleske poslove. U vrijeme normanskih kraljeva papin legat mogao je ući u Englesku samo na poziv engleskog kralja. Beketova namjera bila je da potvrdi prednost crkve u vjerskim pitanjima i to je razljutilo kralja Henrija. Peter Ackroyd piše. Njegov bijes, jednom pobuđen, bio je golem. Bijes je bio specijalnost Anžuvinske dinastije, crna i strašna sila koja je mogla uništiti sve na svom putu. Jedan je dvorjanin zabilježio incident kada je kralj uletio u jedno od svojih uobičajenih raspoloženja, bacio kapu s glave, skinuo remen, bacio plašt i odjeću, zgrabio svileni pokrivač sležaja i sjedeći na njemu kao da sjedi na nekom gnojištu, počeo žvakati komadiće sjena. To je bio čovjek koji je postao smrtni neprijatelj Tomasa Becketa. Otvoreni sukob počeo je 1164. kada je kralj sastavio 16 točaka znanih i kao ustav iz Clarendona, prema kojima je kraljevska vlast bila nadređena crkvenoj. beket je prvo pristao na taj ustav, a onda povukao pristanak. beket se onda pred kraljevim gnjevom sklonio kod pape Aleksandra II. Onda je beket dao kralja izopćiti iz crkve. Peter Ackroyd piše. Kada su vijesti o ekskomunikaciji došle do kralja, rečeno mu je da neće biti ni mira niti spokoja u Engleskoj sve dok nadbiskup živi. Beket je bio čovjek koji je bio pun ponosa i krijeposti. Kralj vjerojatno nikad nije izrekao riječi koje mu se pripisuju. Hoće li me netko riješiti tog buntovnog svećenika? Fraza je ipak bila blizu onome što je Henry mogao reći. Kasnije je to i priznao. Četiri njegova viteza uzela su njegove riječi zaozbiljno. Otišli su s Henrijevog dvora u sjevernoj Francuskoj i jašući različitim putevima došli do kanala. Sastali su se na unaprijed dogovorenom mjestu u dvorcu Saltwood u Kentu, nedaleko od Canterberija. Otamo su odjehali prema katedrali. Četiri viteza našla su nadbiskupa u katedrali. Jedan od njih udario Beketa plosnatim dijelom mača u leđa i rekao mu leti sad si mrtav čovjek. Pokušali su nadbiskupa izvući iz katedrale, on se nije dao. Onda su ga vitezovi sasjegli mačem u katedrali. Ubojstvo Tomasa Beketa, koji je proglašen svecem, pokazuje da vladar mora paziti što govori i da se mora znati nositi smoći. Kako je to američki predsjednik Richard Nixon rekao studentima koji su protestirali protiv njegovog vođenja rata u Vjetnamu, ja znam moć i mogu njome rukovati, pripitomiti ju, govori profesor doktor Žarko Puhovski. Kad razgovarate bilo s kojim moćnikom, ona će stalno ponavljati da su zapravo nemoćni. Stalno će govoriti mediji ne da je to većina u stranci mi ne da to ili ako imate, ako sjetite legendarne serije Yes Minister, odnosno Yes Prime Minister, mi u vladi odlučimo, ali ova stalna ekipa, ono što se danas voli zvati dubokom državom, što je malo krivo, ali svejedno, e, to može sabotirati jer su oni tehnokrati koji to u određenom smislu uspijevaju hm, sabotirati. S druge strane imate medije, jedna od dobrih stvari kakvi god mediji bili da bili, a znaju biti svakakvi, je u tomu što se ljudi na poziciji moći zaista boje medije, a u osnovi se boje i zato što ih mogu izvrgnuti kritici pa i ruglu, ali prije svega zbog nečega što se meni čini da se uvijek vraća na meni jako dragu sliku iz čarobnjaka iz Oza. Na koncu se vidi da je to mistično biće taj vladar, nekakav sitni starčić koji se sakri za nekakve ogromne skulpture, ne znaš kako bi se to nazvalo, i sam je isto u strahu čim se mora pokazati ogoljen izvan tog svog, te svoje zaštite. I to ono što važi za velik dio ljudi koji e, funkcioniraju kao vlastodržci, imaju strah od svoje vlastite moći i prije svega imaju strah da će ih se pokazati kao obične i zapravo slabe kad se skinu te naslage rituala, etikete ili protokola, odnosno zaštitnih jedinica i nešto slično. U tom pogledu e, je indikativno ovo što govori e, Nixon, jer zapravo vi imate često puta osjećaj da moć ima moćnike, a ne da moćnici imaju moć. Mi naprosto znamo, ja znam iz iskustva, da što imate više moći, to manje slobodno možete govoriti. Jer vas moć ograničava. Dakle, što će meni moć u tom pogledu, ako ona zapravo znači da ja ne smijem reći ono što bih htio reći i zapravo sam ograničen time. Recimo, imate anegdotu, jedna od ovih naših postkomunističkih država, novo izabrani predsjednik države je s prijateljima sjedio na večeri nakon izbora i pričali raznim stvarima. U jednom trenutku rekao za jednog novinara koji ga često kritiziraju, njega bi trebalo ubiti. A prijatelj mi rekao, pazi što govoriš, sad si ti čovjek koji može sebe dovesti u situaciju da ovaj novinar sutra pogine u prometnoj nesreći, da svi kažu, ali 24 sata ranije novo izabrani predsjednik je u užem krugu rekao da ga treba ubiti. sad će početi velika istraga, svi imaju e, nekakve koncepte, teorije zavera u glavi, što je sve činjeno da bi se njemu, recimo tako, oduzelo mogućnost da kritizira, dakle da mu se život. Ja naprosto mogu reći vraga odnio da bolje da ga nema i tako dalje, jer nitko ne može pomisliti da ima moć kojom bih nekoga uh, lišio života. Ali čim sam u poziciji da se to može misliti, onda imamo doista veliki, veliki problem. 17. siječnja 1971. godine New York Times objavio članak Hedrika Smitha o Henryu Kissingeru. Do 1968. Kissinger je bio profesor na Harvardu, poznat užem krugu ljudi zbog svojih povijesnih studija u europskoj povijesti 19. stoljeća i radovima o upotrebi nuklearnog naoružanja ali 1968. Richard Nixon, izabrani predsjednik Sjedinih država, odabrao je Kissingera za svog savjetnika za nacionalnu sigurnost. Brzo je do tada malo poznati profesor postao medijska i politička zvijezda. U članku Smith donosi izjavu jednog člana Nixonove administracije da je po protokolu T-71 Kissinger tek nešto ispod Boga. U članku se spominje da je tada 47 godina stari Kissinger često viđen u društvu glamuroznih žena, poput Gloria Steinem. Razlog za to Hedrick Smith objasnio je jednom Kissingerovom izrekom. Moć je najveći afrodizijak. O moći i svemu što je prati govorit ćemo i sljedećeg četvrtka. Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić, emisiju snimio Bruno Bernardi, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2022. godina.